Jaunais sapnis Debesu valstība zemes virsū Aizmirsti visu, ko tu līdz šim esi mācījies. Šodien tu vari sākt raudzīties uz pasauli pavisam savādāk. Šodien var dzimt jauns sapnis. Tu pats esi radījis sapni, kurā dzīvo. Tu jebkurā brīdī vari sākt raudzīties ar pavisam citām acīm. Tu vari radīt elli, tu vari radīt debesu valstību. Kāpēc gan nesākt sapņot citu sapni? Kāpēc neizmantot prātu, iztēli un emocijas, lai radītu debesu sapni? Izmanto savu iztēli pareizi un notiks brīnums. Iztēlojies, ka tu spēj redzēt pasauli savādāku, kad vien pats to vēlies. Iztēlojies, ka ik reizi atverot acis, tu redzi pasauli savādāku. Tagad aizver acis, atver tās un paraugies apkārt. Tu redzēsi, kā no kokiem, debesīm un gaismas staro mīlestība. Viss, kas ir ap tevi, izstaros mīlestību. Tu būsi laimīgs, tu spēsi pavisam savādāk uztvert mīlestību, arī to mīlestību, kas plūst no tevis un citiem cilvēkiem. Pat tad, ja kāds būs dusmīgs vai noskumis, tu pamanīsi, ka no viņa tik un tā strāvo mīlestība. Es gribu, lai tu ar savām jaunajām gara acīm un iztēles palīdzību redzētu sevi dzīvojam citu dzīvi citā sapnī. Dzīvi, kurā tev nav jātaisnojas, un tu vari būt tu pats. Iztēlojies, ka tu esi saņēmis atļauju būt laimīgs un priecāties par dzīvi. Tu vairs neesi konfliktā, nedz ar sevi, nedz citiem. Iztēlojies, ka tev vairs nav bail paust savus sapņus. Tu zini, ko tu gribi – un ko negribi. Tu vari veidot savu dzīvi tādu, kādu tu to vēlies. Tev vairs nav bail pārsī prasīt pēc tā, ko tu gribi, un teikt jā, kad gribi teikt jā, un nē, kad kaut kam nepiekrīti. Iztēlojies, ka tev vairs nerūp tas, kā tevi vērtē citi. Kaut ko darot, tu vairs nedomā par to, ko teiks citi. Tu vairs neesi atbildīgs par citu cilvēku viedokļiem. Tev vairs negribas nevienu kontrolēt, un neviens vairs nekontrolē tevi. Iztēlojies, ka tu vairs nevienu netiesā. Tu viegli piedod, un esi atbrīvojies no saviem vecajiem spriedumiem. Tev vairs negribas, lai tev būtu taisnība, un tu vairs nedomā, ka citiem nav taisnība. Tu cieni sevi un pārējos, un citi cilvēki savukārt ciena tevi. Iztēlojies, ka tev vairs nav bail mīlēt. Iztēlojies, ka tev vairs nav bail no tā, ka tevi neviens nemīlēs. Tu vairs nebaidies no tā, ka kāds varētu tevi atraidīt, jo tu neizjūti vajadzību pēc tā, lai tevi pieņemtu. Nekautrējieties un nemeklējot, nekra, nekautrējoties un nemeklējot pamatojumu, tu spēji izrunāt vārdus, es tevi mīlu. Tu vari doties pasaulē ar atvērtu sirdi, un tev vairs nebūs bail, ka kāds tevi varētu ievainot. Iztēlojies, ka tu vairs nebaidies uzņemties risku un atklāt sev dzīvi. Tev nav bail, ka varētu kaut ko zaudēt. Tev nav bail nec dzīvot, nec mirt. Iztēlojies, ka tu mīli sevi tādu, kāds tu esi. Tu mīli savu ķermeni, tu mīli savas emocijas, tu sevi uzskati par pilnību. Es tev lieku iztēloties šādu dzīvi, lai tu saprastu, ka tas viss ir iespējams. Tu vari dzīvot žēlsirdībā, svētlaimē un debesu valstībā, bet vispirms tev jāiepazīst šis debesu sapnis. Tikai mīlestība var dāvāt svētlaimi. Mīlestība ir svētlaime. Kad tu esi iemīlējies, tu dzīvo svētlaimē. Tu lidinies pa mākojam un it visā redzi mīlestību bet tā var dzīvot visu mūžu. Ir cilvēki, kam izdevies tā nodzīvot visu mūžu, un viņi ne ar ko nav labāki par tevi. Viņi, dzī, viņi dzīvo svētlaimē, jo viņi ir lauzuši savās vecās vienošanās, to vietā noslēguši jaunas un sapņo jaunu sapni. Pamēģini dzīvot svētlaimē, un tev iepatiksies. Tu sapratīsi, ka debesu valstība zemes virsū nav nekas ne, neiespējams. Ja esi sapratis, ka debesu valstība pastāv un ka tu vari tajā dzīvot, tev atliek tikai censties tajā nokļūt un palikt. Pirms diviem gadu tūkstošiem Jēzus sludināja par debesu un mīlestības valstību, bet bija maz tādu cilvēku, kas viņam ticēja. Viņš teica, ko tu runā? Manā sirdī ir tukšums, es nejūtu mīlestību, par kuru tu runā, es nepazīstu mieru, par kuru tu stāsti. Nedari tā, Iztēlojies, ka šī mīlestība ir iespējama un drīz tev tā būs. Pasaule ir ļoti skaista. Ja tu iesi pa mīlestības ceļu, dzīve tev vairs nešķitīs grūta. Tu spēj mīlēt bez apstājas. Tev tikai jāgrib. Ja tev nav iemesla mīlēt, tu vari mīlēt tikai tāpēc, ka mīlestība sniedz tev laimi. Mīlestība dāvā laimi un mieru. Mīlestība ļaus tev visu ieraudzīt pavisam savādāku. Ar mīlestības acīm tu spēj saskatīt pilnīgi visu. Tu pamanīsi, ka mīlestība ir tev visapkārt. Ja tu dzīvosi mīlestībā, tavā prātā vairs nebūs miglas. Mitote būs devusies atvaļinājumā, kas nekad ne, nebeigsies. Cilvēki pēc tā tiekušies gadsimtiem ilgi. Tūkstošiem gadu mēs esam tiekušies pēc zaudētās paradīzes, ko dēvē par laimi. Cilvēki visiem spēkiem centušies sasniegt šo prāta attīstības stāvokli. Viņiem tas viss vēl ir priekšā. Tu vari sasniegt to, ko Mūzes sauca par apsolīto zemi, Buda par nirvānu, Jēzus par debesu valstību, bet Tolteki par jauno sapni. Tev tikai jāgrib. Diemžēl, tevi saista arī planētas sapnis. Šajā miglā vēl aizvien ir tavi uzskati un tavas vienošanās. Tu jūti parazītu, kas tevī iekūņojies un domā, ka tas esi tu pats, tāpēc tev ir tik grūti atbrīvoties no šī parazīta un atbrīvēt vietu mīlestībai. Tu esi pieķēries savam soģim un savam upurim. Ciešanas tev rada drošības sajūtu, jo tu tās pazīsti. Taču nav nekādas vajadzības ciest. Tu ciet tikai tādēļ, ka pats to gribi. Parakņājoties savā dzīvē, tu atradīsi daudz iemeslu tam, kādēļ tu ciet. Bet neviens no tiem nav īsts. Līdzīgi ir ar laimi. Vienīgais iemesls, kādēļ tu esi laimīgs, ir tas, ka tu pats gribi būt laimīgs. Tu pats izvēlies, kā laimi tā ciešanas. Iespējams, mēs nevaram aizbēgt no sava likteņa, bet mēs varam izvēlēties, ciest no tā vai mīlēt to dzīvo ciešanās vai mīlestībā un laimē, ellē vai debesu valstībā. Es esmu izvēlējies debesu valstību. Un ko es izvēlējies tu?